آخر جمعه ثانیه بودن و اونها فکر روز آخر جمادی اول رجب شده و رجبی که از ماهای حرامه و اعتراضی از طرف مشرکین و ضربه دیدگان وارد شد که چطور که ما در ماه حرام از ما قتلی رخ داد و جنگی الله سبحانه و تعالی جواب داد که بله در ماه حرام چه رجب باشد یا ماه دیگر مراد از شهر حرام جنس ماه ماه حرام جنگ چیز بزرگی از نظر گناه لیکن این مقتضیات قتال اکبرن او بزرگه لیکن ها اکبرن سوال میکنن شما پیغمبر ناجب ماه حرام این مبدل منهوه یعنی قتال بدل اشتماله که در ماه حرام جنگ چه حسیتی دارد قول خب شما در جواب بگی که قتال در ماه حرام واقعا بزرگ از نظر گناه از نظر گناه قتال بزرگه لیکن اینها که مقتضیات قتالن اکبران بزرگتران و سدون عن سبیل الله از راه خدا مانع شدن که کفار از راه خدا مانع می شوند صد عن سبیل الله و کفرم بهی وجه دوم قتال او خب، کفر به الله کفر به فرمان الله و همچنین سر از مسجد حرام ببینید بر مسجد الحرام عطف بر سبیل مانع شدن از راه خدا و همچنین از مسجد حرام او خب، کفر به الله این ستا و اخراج اهلی منه و خارج کردن و اخراج کردن اهل مسجد حرام را از مسجد حرام که پیغمبر و صحابه باشند همه اینها اکبرن از نظر گناه نزد خدا اگر با این کفار کتال نکنن شما را از مسجد حرام مانه میشن شما با این کفار کتال نکنید اینها کفر را اشاعت میکنن اون هم در بهترین گفت و بله قتال کبیره لیکن صد از سبیل الله او صد از مسجد حرام و کفر به دستورات الهی و همچنین اخراج اهل ها اکبر اینها مقتضیات قتال است نزد خدا و خب باز هم همه و الفتنه و اکبر من القتل شرک کفر بدعت کبیرتر از قتل هستند اگر شما با کفار قتال نکنید کفار با شما همیشه قتال میکنن شما با کفار جهاد نکنید کفار با شما جنگ لا یزالو همیشه میمانن کفار قتال میکنن با شما تا اینکه شما را رد کنن از بین شما اگر استطاعت شده شما الان گوش و این کافرهای زمان ما اینها به خاطر چی میجنید که ما مؤمنیم ما اظهار ایمان میکنیم ما خود را مثل آنها لخت نمیکنیم ما مثل آنها نعوذ بالله هر جایی نمیشیم بین خاطر این ما کتال میکنند و خدا خبر داده لا یزالون نکن شما کتال نکنید آنها با شما کتال نکنید، پس بهتر اینه که شما نگذارید آنها غلبه کنند شما کتال کنید تا دم و شوکت اینها پایین همیشه میمانن کفار این علت پنجم قتاله قتال میکنن با شما تا اینکه شما را رد کنن از دین شما اگر طاقت شد داشته اگر قدرت شد داشته و من یرتد منکم ببینی مرتد شدن و از دین برگشتن و به کفر تمایل پیدا کردن دارن به شما برمیگردن هر کسی برگردد از دین از شما از دین اسلام دین حق مرتد شود روش و آین و اعتقاد کافری در خودش جا بدهد و بمیرد در حالی که همینطور کافر است فاولئک حبطت اعمالهم فی دنیا و آخرت پس اینها نابود اعمالشان هم در دنیا هم در آخرت حتی نقایشون با مومنه قطع میشه جنازه بر آنها خوانده نمیشود و سمره کفر جهنم اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون این همیشه تو جهنم ایمانن صاحبان جهنم بشارات ان الذين آمنوا آنهایی که ایمان میارن یعنی همه دستورات الهی را میپذیرن این اعتقاد و عمل الصالحات ها والذين هاجروا وانها این عمل صالح که هجرت به خاطر خدا هجرت میکنند و این عمل صالح که جهاد میکنند در راه خدا اولایی که یرجون رحمت الله اینها باید امید رحمت های الهی را داشته باشند اولایی که یرجون رحمت الله این خبر یرجونه به معنی امره یعنی امید رحمت های الهی را داشته باشند و خدا غفور رحیم است کوتاهی مجاهدین را و کوتاهی غضبتی فی سبیل الله را الله وعده کرده اول اول من گناه مجاهد را میبخشم لا اکفرن عنهم سیئات بعد ولا ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار بی خاطر قرآن عظیم الشان در جهاد سروران گرامی هم نفع هم ضرر در جهاد چیه هم نفع هست هم ضرر است ضرر جان میره مال میره خانه تخریب میشه از خدم مزرعه بین میره اینها ضرر است و خب منفعت هم هست پیروزی و سربلندی و اطلاع دین خدا و حاکمیت شریعت غرا و این خوبی هاش هستند الله سبحانه و تعالی می فرماید در دنیا چیزی نیست که در آن نفع و ضرر نباشد لیکن به خاطر به بزرگ ضرر کوچک تحمل میشه و بعضایی به خاطر نفع کوچک اگر کسی زرر را متحمل نشود او زرر بود حالا مسائل زوجه که هم در آنها نفع هست و هم زرر الله تعالی به عنوان نظیر بیان میکنه ببینید هر کسی که تجارت میکنه هر کسی که کشاورزی میکنه و هر کسی که دامداری میکنه یک ذری یک ذری ضررهای متحمل میشه کشاورز خستگی ماندگی حسینه دارد یا ندارد لیکن به خاطر اون نفسی که پشت سر مترکب هست که بعد از شش ماه من چهار کیلو زعفران به دست میارم حالا اگر کمر من درد می کند دست من خسته است باید در سرمی در موقع سردی برم این محصول را جمع کنم خب به خاطر اون منصب این ضررها را متحمل میشه دامدار ها کذا دامه ها را پرورش میده که محصول دام را به دست بیارد خب مثلا نسلی به دست بیاید شیری به دست بیاید پشم و مو کرکی به دست بیارد چقدر زحمت میکشه مردم بخاطر اون منافی که در نظره این همه زحمات را میکشن تجارت را نگاه کن تاجه چقدر زحمت میکشه صبح که میره زن میگذاره بچه را میگذاره استراحت را میگذاره تا ساعت دوازده دهن دکان مغازه بازه و چشمش به راه این آقا و اون خانمه که کدوم تشکیل میارن و چهار کران معامله میکنند و برای من در چهار کران یک کران سود به دست مشکلات مشکلات مردم تحمل میکنند شاید چند روز یک مغازه در بره مغازه را باز کنه و هیچ معامله نشود یک روز ماشاءالله بیاد چند میلیون معامله بشه به این خاطر سروران گرامی اللہ تعالی یک سری مسائلی تو جهتین بیان میکنند که در آنها هم نفع هست و هم ضرر گاگایی به خاطر ضرر بزرگ نفع کوچک را هم انسان در نظر نمیگیره ضرر بزرگ نفع کمه خب لحاظا برای اینکه از اون ضرر بزرگ نجات کند اون منفعت کوچک را هم هیچ لحاظ نمی کنه ویدش میکنه که ضرر درد میشه مثلا شراب خما یه سری نفعی تویشون هست اون شرابی ها میگن سودی برایش هست باز ضررش چیه انسان نشه میشه و از مقام انسانی خودش میره پایی، هوش نداره این خاطر برای رفع اون ضرر اون منافع کوچک را باید نادیده گیره یا قمار خب یکی برد میکنه یکی شکست میخوره اونی که برد میکنه پولدار میشه و اونی شکست میخوره برای دشمن میشه الله تعالی میگه برای اینکه تو پولدار بشی هزار نفر با خود دشمن میکنی فردا اینها رد میشن میان تو را میکشن همه ثروت ما را بردی والا ما حیرانی بین این خاطر مرتبه اول در صدر اسلام سرولان گرامی هم شراب مباح بود و هم قمار این خاطر سال میکردن سالون کان الخمر والمیسر دفعه اول برای این اینها ترک عادت بشن حکم آسان آمد قول شما در جواب بگید فیه در خمر و در میسر اثم کبیر گناه بزرگی هست که شرابی و باد، وقتی کسی برد می کند مال دیگر را ماتجانی برده و اون هم برای دشمن میشه دیگر ولذا شرابی هم که نشه میشه خدا بداند دست چه خرافاتی بزنه ولذا برای دشمن پیدا میشه بر ناموس کسی بر زن کسی بر دختر کسی حمله میکنه یا نعوذ بالله کسی را ناسزا میگه فحش و ناسزا میگه حتی این ضررهاش گناه بزرگی هست و منافعهم للناس بعضی منفعت برای انسان است منفعت بدنی دارد لیکن فرمود هما اکبر من نبیه گناه اینها بزرگتر از نفس هست لحظه برای نفس کلیل شما گناه بزرگ مرتقب نباشید پس باید اون گناه بزرگ را از او اجتناب بکنید و این نفس کوچک را نادیده بگیر بله در جهاد هم سروران گرامی ضرر هست لیکن فایده هست فایدهش از ضررش بیشتره بی خاطر این ضرر کوچک را باید شما متحمل بشید برای حاصل کردن اون فایده کذالک ها خب این مسئله اول دو جهتین هست دو وجهین نمیگن مسئله دیگر خرج کردن مال خود را بدون عوض به دیگری دادن یه دیگر لیکن چون میدهد به دیگری از یک حسیت که نیاز دیگری برطرف میشه و از یک دیگری که به خاطر خدا میدهد خب این ضرر را باید تحمل کنی تا کسی دیگر به فیض برسد و همچنین خدا از تو خشنود میشه برای حاصل کردن رضای الهی که الله را راضی بکنی این ضرر انفاق را باید تحمل ضرر به نسبت اون فایده ای که بر منفق میرسد یا بر منفق علیه فایده میرسد و او تا زنده باشد دعاگو میشه و خود را ممنون احسان میداند و برای تو دعا میکنه لحظه اون نفس خیلی بالا این ضرر را باید تحمل کنی تا به اون نفس برسی الله خوشنود میشه یک نوع تو به نوا میرسد نیازش برطرف میشه این خاطر باید شما آنچه که از هوایج اصلی شما هست از خانه و قاشانه و از و از خرج خودت لحظه اونا انفاق کن سآل سوال میکنن که چه مقداری خرج کنن چون در یک سآلی بود اونجا بود که چه مقداری و در کجا خرج کنن در جواب اول داد که مصارف را بیان کرد هر مقداری خرج میکنی در این مصارف خرج کن والدین اقربین یتاما مساکین ابن سبیل اقرون میگه آنچه اضافه است خرج کن بگو الاف اف به معنی محفظ الله ان حوائج کن از حادث های شما اضافه حادث اصلی هر انسان الله تعالی مسکن را کرده در دین اسلام سواری را کرده سواری مسجد و حتی در دین اسلام خادم خدمتگر هم از حوائز گفت اینها حوائز اصلی تستی زعفر قرض کن بگو الاف اف اف بمعنی ای ما فضل عن حوائز کن كذلك از نفع بیان میکند برای شما الله تعالی آیاتش را تا شما تفکر کنید بدانید ما زاد را خرج کنید به شما از اینکه خزانه کردید فردا می همه میرن یا زیر خاک میرن و یا اینکه دو آنها را میبره و لحظه شما درد شما تفکر کنید آیات را الله تعالی بیان میکند هم در امور دنیایتان فکر کنید و هم در امور آخرت فکر کنید بله در دنیا کسی که مالش را میدهد ظاهرا ضرره لیکن چون در آخرت به شما یک به ده میرسه یک به هفتصد میرسه و خدا خوشنود میشه و غضب خدا خاموش میشه این دیگه برای شما سوده الله تعالی میگه من این آیات را برای شما بیان میکنم جهاد سمرش را نگاه کنید در دنیا چه سمره ای دارد کفر بر شما غلبه نمی کند جان شما محفوظ میماند ناموز شما محفوظ میماند خود شما از نحوست شرک محفوظ میمانید ورنه کافر وقتی غلبه کرد تو را فرزند تو را زن تو را فامیل تو را نسل تو را آخر کافر میکند شما ضرر میکنی در دنیا و آخرت لذا هم در دنیا فکر کنی که جهاد چی سودی دارد و انفاق و هم در آخرت در تنها در یک بار فکر نکنی خدا به مومن داد دستور داده که تتفکرون فی دنیا و آخرت هم در باب دنیا فکر کنید و هم در باب آخرت فکر کنید منفعت را فقط در دنیا نبینید که اون چشم کافر است فقط دنیا میبیند آخرت را کافر هیچ نمیبیند ثمره انفاق را او در آخرت نمیبیند بعد مسئله سوم دو بچه است یتیم یتیم مالش را یک جا بکنیم، خرج کنی احتمال دارد بیشتر از یتیم مال بکنیم. جدا کنی از یتیم آزاده دو تا یتیم هست برشون دیگی جدا بپسیم نان جدا بپسیم خب یک روز میخوره یک روز نمیخوره میارک نمیداند انسان طبیعت را هم دانند. یک نوع حرجیه اللہ تعالی فرمود اصلاح یتیم را شما در نظر بگیرید خب یتیم هم پرورش دادن یک نوع سرری و یک نوع منفعتی دارد یتیم برادر زاده توی پشت برادر زاده کچلو داری حالا امروز رنج اینها را میکشی زحمت میکشی برای اینها و از آنها ظاهرا هیچ سودی به تو نمیرسد لیکن فردا تو برای اینها زحمت کشیدی خدمت کردی اینها بزرگ شدن و لحاظا خود را ممنون احسان عمومی دانند، فرزند عمومی شد در خدمت امو اون برادر زاده که در کوچکی خدمت ببیند کوتاهی نمی کند یا حتی مثلا یتاما یتیم همون بچه را میگن که به سن بلوغت نرسیده چقدر هستند که خدمت کردن برادر زاده های خود را و وقتی خودشان پیر و ناتوان شدن از زاده ها خدمت گرفتن برای خود خیر دیدن ولی بله، شده یکی عموما تحت تکفل خیشاوندان خودش میده ظاهرا شما خدمت میکنید سودی ندارد لیکن در آخر برای شما سود دارد به خاطر اون سود آتی چه در دنیا چه در آخرت شما باید الان رنگ تحمل کنید چهار تا یتیمن مادرشون هم ازدواج کردی پولاشون هم حکومت نکردی خب چهار تا در خانه یک سری اشکالات ایجاد میکنن نظافت خانه راحت نمیشه آسایش خود انسان راحت نمیشه چیخ میکشه یکی حالانگاریه میکنه نصف شب انسان از خواب بیدار میکنه خب به خاطر منافعی که تو بین خیش خویشاوندان خودت میرسی لحظه این مشکلات رو باید تحمل کرد سوال میکنند نسبت یتاما که ما خارج آنها را جدا کنیم یا مخلوط بگذاریم شما دیگه پیغمبر اصلاح یتیم بهتره اگر در مخلوط کردن و انفاق کردن خیر یتیمه شما مخلوط کنید و انفاق کنید و اگر در جدایی خیر یتیمه شما جدا کنید و انفاق کنید چهار تا پشت یتیم مادری دارن خب جدا باشه خرکی اونها بهتره شاید کمل نشه شما در محضور نباشید ها اصلا یتیم در در اصطلاح شریعت به اون بچه میگن که پدرش میمیره و او به سن بلوغت نرسیده باشه مادرش میمیره او را یتیم نمیگن ها حیوان اگر مادرش میره یتیم بزرگان مادرش میره یتیمه پسر دختر وقتی پدرش میمیره و به سن بلوغت نباشد یتیمه اصلاح لكم خیر و ان تخالطوهم اگر شما این یتیمها را مال یتیمها را مخلوط کنید تو فلا حرج علیکم جزاش هست گناهی نیست چرا فاخوانکم اونها برادران شما هستند سبحان الله در حال حاضر یتیمه هیچ خیری از اون متوقع نیست لیکن ماشاءالله چهار یتیم پرورش دادی برادر زاده تو بودن امو زاده تو بودن خواهر زاده تو بودن خب پرده به نبی تو می آیا در همین دنیا نمی آیا هر کس حالا اگر یتیم کسی دیگر باشد خود خود را ممنون احسان میدانند ما بس داده دیدیم برای خالوها خدمت میکنند و خود را ممنون احسان خالو میدانند میگه این خالو زمانی که مادر ما مرد مثلا یا پدر ما این خالو برای ما خدمت کرده خود را ممنون احسان برادران شما هستند در دنیا به شما نفت میرسانند در حال حاضر ضعیف و ناتوانند توانایی ندارن 20 سال دیگر تو ضعیف و ناتوان میشی اینها برایت منفعت میرسانند کم از کم جنازه تو را حمل میکنن فاتحه تو را میخوانند به اصطلاح همی بینی اکثر خواهرزاده و برادرزاده و پیشاون برای انسان نفت میرسانند اموزاده والله یعلم علت جزا چون که برادرانشون هستن الله میداند آنهایی را که فساد میکنند از آنهایی که اصلاح میکنند حالا چه کسی یتیم را ضرر میده مال یتیم را حکومت میکند و چه کسی به یتیم منفعت میده مال پدرش را تجارت میکند و وقت بزرگ میشه بابا پدرت یک میلیون گذاشت الان ده میلیون در اختیار تو این مغازه چقدر خوشحال میشه که ده سال من هم خرج کردم و الان ده میلیون کرده به من میده او خود را اگر انسانی باشد تا آخر وقت ممنون احسان امونی دارد و بسیاری برادر زاده ها برای اموها یا بسیاری زاده ها برای خانوها فرزن میشه قابلت خیر میرسند ولهذا الله تعالی مقصد و مصلح را میداند اگر شما مخلوط میکنید و اصلاح در نظر اونم خدا میداند نعوذ بالله مخلوط میکنید و همه از پول یتیم میارید توی آشپزخانه اون هم خدا میداند بله الله تعالی اگر میخواد شما را در مشکت میانداخت دستور میداد که باید اضافه نکنید جدا کنید یتیم را خب برای دیگی چی دار سیدا دار نفقه زیاد و کمه باید شما بخورید و پول بدید خدا خودتون میداد نه خیلی سخت میشد اگر خدا میخواد شما را در مشکت میگذاشت که شما یک دستور اکیدی میداد عمل نمی کردید هم موثق و عمل میکردید هم در عذاب دیگه الان به اختیار شما سود یتیم را در نظر بگیرید در اختلاط سوده محدود کنی و در جدایی سوده شما جدا کنی اختیار دارید این الله عزیز قانون سخت ناظر کند کسی نمیتواند چرا بگوید و رحیم و حکیم است که قانون سخت ارائه نمیده لحظا شما باید اطاعت کنید خب باز مسئله دیگر دو بچه مشرکان ظاهرا خیلی خوشگل و خوشتیپ لیکن در اون شو کتیفه که شرک در آنها هست بدعت در آنها هست مولا مولا و مسلمان بخاطر خاطر ظاهر بخاطر خاطر شوق و زیبایی ظاهر نجاتت باطن را اندر در نظر بگیر نفس خوشحال ہے رنگش خوبه قیافش خوبه الله تعالی میگه چون درون شرک آمریکایی بارش خیلی نشنگه، این اروپایی ها غربی های صفحه تلویزیون میاد چقدر خوشگل و خوشتیفن لیکن درونشون نجاست شرک دارد، خوف دارد، به خاطر اون ظاهر نجاست باطن را هم در نظر بگیر برای منفعت ظاهر اون کسافت باطنی اعتقادی شرکی را هم در نظر بگیر که فردا تو را یا بچه های بود تولی شدن کافر میکنن و بچه. جهنم میبرن منفعت ظاهر را در نظر نگیر اون نجاست را بگیر اشتناب از این منفعت کوچک از اون ضرر بزرگ پرهیز کن این منفعت را در نظر نگیر لا تنکه المشرکات نکاح نکنی زنان مشرکه را تا این ایمان بیارن گفت بابا یک کنیز یا رنگ مؤمن خیر من مشرکتین از یک زنکه هره به اصطلاح خوشتی و خوشتی آفا ولو عاقبت کن اگرچه این مشرکات یا مشرکات به جلوی چشم شما عجیب هم باشد خیلی خوشگل خوشتی به خوشتی لہذا فریب نہ از از بیتلان فریب نہ نجاست باطنش نگاه کن اجتناب کن و همچنین مشرکین سرمایه دارن پول دارن امکانات دارن این دختر عفیفه را و این دختر پاسدامون را و این دختر تحصیل کرده علوم شریعت غرا را یا تحصیل کرده دیگه علومی را به خاطر سربت یک ایمان نکاح نداره او کافر سرمایه داره پول داره این مشرک پول داره نری نکاح سبحان الله ولا تنکه المشرکین مردان مشرک را نکاح ندهید به دختران و زنان مؤمن و پاکدامون تا اینکه ایمان بیارن البته یه غلام مؤمن که غلام هست و هیچی نداره خودش غلام هیچی نداره لیکن مؤمنه بهتره از اون مشرک آزاد و سرمایه اگرچه اون مشرک آزاد و سرمایه دار هم برای شما خیلی عجیبه فلواجبه کن به خاطر مال جمال چرا نتیجه هر دو نه مشرکات نکاح کنید و نه به مشرکین نکاح بدهید دختران و زنان پاکدامون را چرا اولای که یدون النا ظاهران ها دیوائی لیکن باطرش با نجاست کفر ولحاظ شما را به کفر دعوت میدن که نتیجه کفر جهنمه حالا نتیجه را دیکھ کن اونا تو نمیگن برید تو جهنم لیکن کفر سمره جهنمه اینها دعوت به کفر آتش میدن اولای که یدون والله یدعو الى الجنه والمغفره باذنه الله تعالی شما میگه با مؤمنین سر و کار داشته باشید و مؤمنان که مومنات شما به جنت میبرن و الله تعالی شما رو دعوت میده به طرف جنت و مغفرت به توفیق خودش به اذنیه به توفیقی و بیان میکند آیاتش را برای انسانان اللهم یتذکرون تذکر بگیرید این مسئله پنجم از اون مسائلی که هم نفت دارد هم ضرر دارد جایی که ضرر هست خب نفع بزرگ ضرر تحمل کنید نفعش بزرگ جایی نفعش بیاده و ضررش کمه ضرر تحمل کنید اکنون یکی دیگره زن که هیده نفع کسی دارد نزدیکی جوانه تازه سفر آمده زبان ماشاءالله همیشه مستعده نفس میخواهد لذتی لیکن درون نامناسبه آلوده زیبایی ندارد به خاطر اون لذت چند آنی چند ثانیهی خود را به اون مرضها و آلودگی ها آغشته نکنید اجتناب کنید بهیز محل حس محیز خود حس خون خونی که ماهیانه می آید اون حیث هم میگن محیز هم میگن و اینجا که محیزه از محل حیث فعال میشه فرمود اینا یک عضایی هستن از یک رسانن آلودگیه هم برای مرد زرنی هست و هم برای زن هست و الله سبحانه و تعالی فرموده شما را سوال میکنند و شما در جواب بگید که عذاب هست در ایام عذاب در اونجا شما اجتناب بکنید دور بشید یعنی نزدیکی نکنید رسول علیه السلام یهود و نصارا چکار میکردن زمانی که زنانشون حیث می شدن نه با آنها می خوردن نه با آنها در یک اتاق می خوابیدن و نه روی یک رخت خواب دین اسلام اینقدر نفرت بین زن و مرد ایجاد نکن گفت حق نداری که در قسمت شجره ممنوع دست بزنی از لاف تا زیر زانو این قسمت را حق نداری دل اگر با تو غذا خور بخوره روی خواب خوابید بخوابه لیکن پیغمبر تشریف کرد از قرآن چنین معلوم میشه که خوب جدا میشه اگر رسول الله صلی اللہ فرمود غیر از اون عمل قربان دیگه حالا دیگه همپاسگی و روی رخت خواب خوابیدن و یا دیگه استفاده ای این مسائلی نیست حکت همون عمل را در محل عطا انجام سال می کنند شما پیغمبر از محیز یعنی محل حیز یا خود حیز مصدر میمیه تو این آزائی هست شما جدا بشید اجتناب بکنید از زنان در ایام حیز یا در وقت حیز و نزدیک آنها نرید برای همون عمل تا این ها پاک بشن حالا تشریح که کاملا پاکی اینها با غسل و با انتحارت فیضا تطهرنا وقتی قبل از ده روز حضغت میشه باید غسل و اگر ده روز کامل مریض شد و لحاظ تنبلی کرد خوب هنوز یک مسئله ای هست تنبلی کرد و غسل نکرد قرآن میگه فیضا تطهرن وقتی خوب باز شدن بعد از انقطاع حیض تمام کردند و دوش گرفتند و نظافت کردند دو لحاظا الان اجازه دارید فاتو خلنا من حیث و امرت بیایید کشین مدرعه خود از آن جایی که خدا به شما دستور داده الله دوست دارد توابین را و دوست دارد متطهرین را سبحان الله مسئله سختیه که جوانی در این ایام مریضی دست به خلاف قانون نزد لیکن اگر دستی به خلاف قانون زد از رحمتهای الهی نامید نشد ترغیب توبه همیشه این قانون را نقص نکن الله تعالی ترغیب داد که خدا توابین را دوست دارد یعنی اگر خطا کردی و خود را به آلودگی ها زدی دیگر استمرار نکنی توبه کنی معذرت خواهی کنی و بس ترغیب داد تهارت کنی و خدا اونها را که پاکی میخواهند اونها را دوست دارد زن واسه خیانت می و مرد را مطلع نمی که شجره ممنوع مرد چه خبر داره به خاطر الله تعالی دو طرف دو طرف را ترغیب میده به طهارت الله تعالی دوست دارد آنهایی که طهارت میکنند طهارت ظاهر میکنند طهارت باطن میکنند به خاطر ترغیب توبه هم داد و ترغیب طهارت هم داد زن کوتاهی نکنه در نظافت و طهارت و حمام مرد کوتاهی نکنه و نعوذ بالله اگر قانون خدا را نقص کردند و نفس خود را راضی کردند استمرار نداشته باشند و قرآن عظیم و شان علت برای ما بیان می کند سبحان الله غالبا زن وقتی مریضه او نمیتواند که نمی متولد چرا به خاطری که مریض میشه رحم معکوسه و دهنش بازه این عذا می آید ولعذا اون بدری که سبب می شود برای حاصل او رایگان به اضافه ای که منجر به مرض زن و مرد میشه تجربیات امین ثابت کرده لیکن اون محصولش رایگان بوده در محل غیر مورد میریزه دیگه به فرمان رب العالمین وقتی حضرت میشه رحم هنوز دهنش بسته نشده محصولش به کمر است خدا از هر قطره ای که بخواهد انسان را خلق کنه او در رحم قرار میگیره و فرمان رب العالمین فوله میشه دیگه تا نه ماه تمام خدا دهنش باز نمیده این قدرت رب العالمین هیچ عمل مسلمان رایگان نمیده با گفتن نساکم حرث لکم الله تعالی دارد ترغیب میده که بدر را باید در محلش کاش در غیر محل نکاری شما طلب اولاد داری که خب بگذاری تفاق میشه و اون زمان غالبا الله تعالی اولاد به اون زنانی میده و به اونها میدهد که بعد از تفارق از حیث اللہ تعالی ولد ایام ولد بعد از صحبت اون دیگه نطفه قرار میگیره و رحم دهنش به قدرت رب العالمین بسته میشه و تا فرزند پیدا نشه دیگه تو مرتبه اون مریضی نداره و این خون را از ناب برای تربیت اولاد خدا به کار میبره بعد از شهادت از اون منبع این خدا وحش میکنه به وجود ما اغناب بی ارتضاق میکنه الله سبحانه و تعالی حکیم ولی ولهذا تعبیر کرد که زنان محل کشتزارن نازفات و حرکتون الناشتون شما به محل زراعت بیایید به هر کیفیتی که خواست النارا بعضشون بحثا به معنی اینه می ولهذا مسئله ای دارند که اگر خدا دری را ببندد گشاید در دیگری این برداشت آنها بسیار شوم است و خدای کریم با تعبیر نساکم حرس لکم اون اعتقاد باطل را که نعوذ بالله از راه غیر مشروع کسی اطفاع غریزه کند الله سبحانه و تعالی با تعبیر نصاب و محرسلکم رد کرد که آنجا محل حرف نیست محل کسافت نیست و زمان حیض محل کسافت شد این محلی که محل زراعت این خاطر از محل کسافت به محل زراعت بشمدیه این تعبیر زیبای شرف المندانه قرآن هست و خدا الهیزان آنها واقعا خلاف اغلا و خلاف دانشن که نعوذ بالله از مسیر دیگر استفاده را میخواهم بکنند و این گناه بسیار بزرگی دارد باید اجتناب کرد و کسی لانفسکم بعد تعبیری دیگر شما تقدیم کنید برای نفسهای خود مقصد تنها اطفای غریزه نباشه طلب اولاد بشه که اون اولاد برای شما هست در حیات شما برای شما و بعد از وفات شما اون هم عمل خیر شما و قدیمو لانفسکم پس اگر در ایام هست، در محل که نجاست او را اشغال کرده و محل دیگر که برای همیشه محل نجاست مسیر نجات قرآن کو تقریمو لانفسکو هر سکو، تمام اون برداشته های انابمانه کیفه کیفیت اختیار شما اقبالا باشد ادواران باشد در حال خواب باشد در حال هر حالتی که شما پسند کردید اجازه دارید لیکن در محل باشد حلال انا را به معنی کیف کردم فهمیدید نه وقدموا لانفسكم واتقوا الله از خدا در تمام احوال وَعَلَمُوا و یقینا بدانید که انکم ملاقوه شما خدا را ملاقات میکنید اگر شما در اسرار قانون خدا را نقض کردید و نعوذ بالله اون نفس خود را راضی کردید در محل فرس آمدید یا در محل کسافت آمدید از حدود الهی نقص کردید هیچ کسی خوب متوجه نشد کسی هم نمیداند در دنیا سر شما محبیه که خدا را چکار قانون خدا را نقص کردید وَعَلَمُوا انکم مُلَاقُوهُ این نسخه خوف خدا هست نسخه تقوی هست بترسید از خدا مقررات الهی را نقص نکنی و نعوذ بالله مثل این کافرهای بی بند و بار و بی همه چیز خود را آزاد بکنن نر با نر و در هر مسیری که نفس خواهش کنی تو نباشید از خدا بترسی و ترس خدا را از این اعتقاد بیاری یقین کنید که شما خدا را ملاقات میکنید و بشکر المؤمنین آنهایی که حدود الهی را رعایت میکنند قوانین الله را رعایت میکنند در غیر محل نمیآیند بدر پاشی نمیکنند نعوذ بالله جوای غریزه نمیکنند اونها مؤمنند بشکر المؤمنین اشارت بده مؤمنان ترغیب مؤمن خود خدا را دارد و قانون خدا را نقص می کند و نعوذ بالله اگر یک زمانی اشتباهی کرد و خطایی کرد و گناهی کرد توبه استغفار می کند اونجا فرمود ان الله یحب التوابین اینجا فرمود بشر المؤمنین اونهایی که باور دارن که ما به خدا ملاقات میشیم و اگر گناه دواما انجام دادیم قانون خدا را نقص کردیم ما را میپرسه بشر المؤمنین و باور دارن یقین دارن آنها را بشارت میده خلق بر ترک خیر اللہ تعالی میگه قسم نخورید که جلو خیر خوبی قرار ندید خدا را یک مانی برای قسم لام لام تعلیم به خاطر قسم هایتون این کم لام برای تعلیلیه هست به خاطر قسم خدا را مانی جلو نیکی تقوا قرار ندید من قسم خوردم من در کار اینها کار ندارم چرا تو ریشتفیدی طرفین حرف تو را میپذیرن و خب تو میگی من قسم خوردم من کار ندارم نیکی جلو نیکی قسم جلو احسان قسم میشه دعوا کنی جلو اصلاح قسم من در کاری اینا کار ندارم من قسم خوردم نه خدا را مانی جلوی نیکی و جلوی تقوی جلوی اصلاح بین الناس به خاطر که قسم خوردی کرام نده متوجه هستی چی میگه قرار میدی خدا اجابی به خاطر قسم های خودتان از نیکی و از تقوی و از اصلاح بین الناس الله سمیع است علیم اراده های شما را میداند شما ما قسم خوردی این خاطر دخالت نمیکنیم که اینها خود را بیشتر بزنن و بیشتر نابود کنن نه اگر خدا نکرده کسی قسم خورده جلوی نیکی قسم خورده جلوی اصلاح قسم خورده خلاف جلوی تقوا این قسم را بشکنه جنیمش را بدهد و اصلاح بین الناس خاندن خدا باقی بیان قسم غموس نمون اگر شما قسمی خوردی چنو قسم داری نزیزان من یک قسم لاغم، همینطور از دهن انسان نام خدا داره والله بالله خب خدا به این یک یک قسم اکده هست و یک قسم غموسه خروس اینه که انسان برای یک کار گذشته عملا خلاف قسم میخوره کرده میگه نکرده نکرده قسم میخوره که من کار کردم میداند که نکرده برای راضی کردن کسی دیگر قسم ناحق میخوره این انسان در گناه روزه خورده و دیگه کفاره ای ندارد باید توبه و استغفار کرد حالا اگر ندارید که درست خدا میداند و اگر داشته باشید نه حقیقتا بخورید این این غموس در گناه خورده خوردنه باید توبه و استغفار بین خدا بسید شما نام خدا را در وسط آوردی او را از خود منصرف کرد کاری کرده ای قسم میخورید من این کار را نکردم حالا این گناه به باید توبه و کرد خب یکی هست منعکده قسم برای امر آتی قسم میخورید این کار را انجام دید حالا اگر انجامش ندادی شما میشوید حانس باید کفاره قسم بدید قسم بردید کار را انجام نمیدم حالا خلاف کردی خب و کار را انجام دادی شما شدید حانس باید کفاره یمین را بیدید اینجا قسمه بیان قسم غموس نمون اکدن گرفت نمی کند شما را اللہ سبحانه و تعالی بالله یعنی قسمائی که بدون اراده از دهن لفظ خدا میگه در ایمان شما لیکن شما را خدا میگیرد به مقابل آنچه که کس میکنن دلهای شما یعنی قسمی که شما امدن دروغن قسم میکنید و خدا غفور و حلیم است بر, بر قسم لغ مواخذه نمی فرماید و خلیمت در مهلت دادن در خموش اگر شما قسم خوردید و ناها قسم خوردید و شما را گرفت نکرد او حلیمه سوی استفاده نکنید فردا خدا شما را میگیره حالا به مناسبت قسم مسئله ایلا بیان شد ایلا چیه؟ للذین یولون من نسائی ایلا به معنی قسم هست لیکن این ایلا تقریبا کسانی هست که نسبت بین زن و مرد انجام حالا ایلا چهار صورت مردی قسم میخوره زنش را میگه من که تو نمیای. چهار ماه قسم خور یا چهار ماه بیشتر قسم خور یا مدت را تعیین نکرد و تا چهار ماه نزد زن قسم خود زنش را گفت نزد تو نمی آیم که تو نزدیک نمیش تا چار یا بیشتر از تا ده ماه یا پنج ماه جنی کرد تنبیهش کرد یا گفت نزدیک تو نمیاد و تا چهار ماه نزدیک در نمیاد چهار ماه گذشت امام ابو حنیفه میگه یک طلاقی بایمی بر این زن واقع میشه چهار ماه گفت یا چهار ماه بیشتر گفت یا مدت تعیین نکرد گفت نزدیک که تو نمی آمد چهار ماه گذشت یک طلاقی برای این زن میاد طلاق بایی و امام شافی میگه نه بعد از چهار ماه باید در دو یکی را انتخاب کنه چلاق بده یا رجوع کنه امام میگه نه اگر در این چهار ماه رجوع کرد یعنی پیش از زن آمد کفاره یمین باید کفته من شکست دیده و اگر تا چهار ماه آمد که چهار ماه گفته بود یا بیشتر از چهار ماه گفته بود یا مدت را تعیین نکرده بود لیکن تا چهار ماه نزد زن نرفت این مرد این زن با گذشت چهار ماه خود به خود یک طلاق باید برش میده که ادعا بگذاره دیگه از این جدا میشه طلاق باید معنیش حق رجوع هم ندارد توی ادعا مگر زن راضی بشه و عقد سر نو خانده بشه طلاق باید معنیش خب اگر قسم خورد که من دو نرده تو نمیرم سه نرده تو نمیرم تا این دو ماه و سه نرده او نرد قسمی هم بگردن گردن کفاره یمینی ندارد و چند هم از جدا نمیشه سه ماه گذشت بعد از سه ماه رفت شد نه کفاره یمینی بگردنش هست و نه ایلا میشه و طلاقی واقع میشه دیگه کسی کسان خورد که چهار ماه نزد تو نمیرم یا دو ماه نزد تو نمیرم قسم شکست رفت نزد تو فقط کفاره یمین بگردنش کفاره یمین را بحث میکنه که چکار میشه برای اون مردانی که اعلام میکنن از زنانشون انتظار چهار ماه است فین فاو اگر رجوع کردن توی همین چهار ماه نگذاشتن چهار ماه بگذاره چه صورته چهار ماه گفته یا از چهار ماه بیشتر گفته یا کمتر لیکن مدت را رتایی نکرده اگر رجوع کرده توی همین چهار ماه چهار ماه نگذاشت تو اللہ تعالی غفوره گناه هنس قسم را بدهد کفاره یمین را بدهد خدا بخشنده و مهربان حقوق خانم را ادا کند مهربانه و اگر عزم کرد طلاق را امام ابو نیفه میگه یعنی توی چهار ماه نزد زن نرد خب این گوی عزم طلاق کرده پس با گذشت چهار ماه امام ابو حنیفه میگه طلاق واقع میشه امام شافی میگه طلاق واقع نمیشه باید خودش طلاق الله سمیع و علیم است قسم خوردگان را اونا قسم خوردن آنها را هم شنیده و بر عزم آنها خدا آگاهی کامل دارد. خود زنی که طلاق بهش رسید حالا عدت بگذرانه زنی که طلاق بهش میرسید از تو حالت خالی نیست شوهر به اون نزدیک شده یا تنها نامزدش بوده بهش نزدیک نشده خب عرض که خانده میشه دیگه زنه بود و قبول خوب شد زنی ثابته حالا اگر غیر مدخول به های ایده نداره اگر مدخول به هست یا در حکم مدخول به حکم مدخول به اینه نامزد ایجاب و قبول شده و شب تا صبح در اتاق مجزا با هم زندگی کرده این در حکم دخول حالا ما بلوچه ها ما اینه که البته رسمه بلوچه های قدیم و الان نمیدانم در شهرها چطور رسمه اگر خلوت صحیحه بوده این در حکم مدخول بخواهی ولو هم که یکی صوفی باشد صبح تا صبح تا صبح شب تا صبح همه ذکر کنه لیکن در اتاقی که معنی موجود نبوده اتاق مجزا جدا اون هم در حکم مدخول به حالا ہمی کی غیر مدخول بها هست ادنا نامزد را طلاق داد و رئیس ندیده و بلوچای ما هم رسمش که وقت نامزدی میشه اصلا نمیبینن یه دیگر فراری میشه خب اون وقت طلاق داد نامزد را ادنا و اگر مدخول به های حقیقتا یا حکما حالا از دو حالت خالی نیست حامل یا غیر حامله اگر حامله تو اتنے عشرت ہم غیر حامله، ہے از تو حالت خالی میشه، کسی حد که حیض میشه یا حیض نمیشه حالا حیض نمیشه چند صورت دارد؟ اصلا حیض نمیشه چون کوچولوه یا پیر ظالم، امکان حیضش نیست یا زنیه که جوانه لیکن حیث نمیشه بعض زنان اصلا خود بخود خود قدرتن حیث نمیشه پس او سوا و اون زنی که حامل نیست مدخول به هست حیث میشه حالا مدت حیضش هرچی سه نوبت حیث نزد امام ابو حنیفه و نزد امام شافعی سه طهره خروج جمع کر هست هم عرب حیث حیث را هم کر میگه و هم طهر را امام شافی رحم الله طهر گرفته عدت با طهر و نزد امام ابو حنیفه با حیثه چون طلاق در طهر داده میشه همه میگن از پشت سر چه ستا حیث که گذشت حالا مدت سه حیث هر چقدر طول میکشه سه ماه طول میکشه که هر ماه یک مرتبه حیث میشه یا با یک دنی هست طولانی حیث میشه حیض نیشه تا شش ماه دیگر حیض نمیشه خدا تیتم طولانی سفه سه در روز اینا خب اگر زنی شوهرش میمیره باز از دو حالت خالی نیست اگر حامل و زن حمل ادهی و اگر حامل نیست این متوفا ها زوجها باید چهار ما انتظار بکشه هیچ اونجا درکار نیست خان نامزد ہے حالا نامزد کسی بھی ایجاب و قبول شریع اسلامی شده نامزد هم باید چهار ماه بشینه ها مثلا اینجای اونجا ترابط و اربعت اشهر و اشراف نامزدش مرد تا چهار ما باید ابن بگذارنش سود هم بگذارنش شوک و بوک نکنه خوب المطلقات و این همونه بیان اده مطلقه مدخول بها حقیقتا یا حکما غیر حامل و غیر آیتا، همه این چیزها نوشته اونها انتظار بکشن برد کنن نفسهای خود را از نکاح دیگر سلاست قروع نزد امام و قروع به معنی حیثه و نزد شافی به معنی تهره و حلال نیست برای این زنان که اتمان کنه آنچه که پیدا کرده الله تعالی در ارهام اینها حمل حمل بگن حیز حیز را هم بگن فقط یک زنی میگه من حیز نشدم یعنی توی ایده باشم ایده من نگذاره شاید مردکه رجوع کنه طلاق رجیه نه الله تعالی میگه باید بگوید کتمان نکنن حلال نیست برای زنان که کتمان کنن چرا که پیدا کرده الله تعالی در ارهام اینها یا هم اگر اینها ایمان دارن به خدا روز آخر مقتدی اظهار ایمان ہے و این خوب زن طلاق راجی داده شده یک طلاق دو طلاق اینها راجی ہے راجی معنیش اینه برانه کرامی که شوهر اختیار دارد هنوز عده گذاشته رجوع کنه زن راضی بشه یا نشه رجوع کنه اللہ تعالی میگه مردهایی که طلاق دادن حق رسول را دارند دیگر کسان نمیتونه تو ادعا این تحقق خالی از تفصیله یعنی شوهرانی که طلاق رجی دادن حق رد آنها را در این مدت اددا دارن اگر اراده اصلاح کنن نه اراده اددا. مرد که کشت کرده طلاق داده طلاق رفتی داده یک مرتبه گفته تو طلاقی یا دو مرتبه با لفظ سری حالا زن داره بیده میگذارنه این مرد بدون رضایت زن میتونه رجوع کنه که من رجوع میکنم دو هفته جدایی الان برایش اشاره نه حالا زن هم که دو هفته جدا شده کمی کم زبان خود را اداره میکنه مرد هم اراده کنن رجوع کنن الله تعالی میگه حق شوهرها حق دارند که رد کنند این زنان را در همین ادعا بدون تشدید نکاح اگر اراده اصلاح دارند به شرطی که طلاق رجعی باشد در نفس و در وجوب اراده اصلاح دارند خب الله تعالی میگه زنان هم حقوقی دارند همانطوری که مردان حقوقی بر زنان دارند مرد باید حقوق زن را ادا زن هم حقوق مرد را ادا کند لهن برای زنان مثل آن حقوقی که برای مثل حقوقی که بر زنان هست برای زنان هم حق هست لهن برای زنان حقوق هست مثل آن حقوقی که بر سر زنان هست برای مردان به طریق معروف موافق دستور شرعی یعنی زن هم حقوق مرد را ادا کند و مرد هم حقوق زن را ادا کند این نیست که مردان بگن ما حق داریم و زنان را بگن شما حق نداریم نه هم زنان حق دارند و هم مردان حق دارند حق مردان بر زنانه و حق زنان بر مردان اگه موافق دستور شرطی خب ولی رجال علیهن درجه البته حاکمیت را خدا برای مردان داده اختیار ترا طلاق به دست مرده زن هزار مرتبه مرد خود را بگه تو طلاقی تو طلاقی تو طلاقی صداش به باد میره و مرد اگر یک مرتبه بگه تو طلاق یک طلاق دو مرتبه بگه تو طلاق دو طلاق سه مرتبه بگه تو طلاق این حرف مرد را خدا قوت داده و حرف زن را قوت نداده این این تقسیم را خدا کرده للرجال النساء للرجال علیهن درجتون برای مردان بر سر زنان درجه هست حق طلاق حق رجوع مرد طلاق رجی داده زن نمیتونه رجوع کنه خود را بیاره در دست و پای شوهر بیاندازه بگیره یقه شوهر را که من رجوع کردم بر نه لیکن مرد که طلاق رجی داده میتونه لحظه ای که خواهش کرد رجوع کنه تو لحظا تماس این خدا هست این حق را به مرد حق رجوع مال مرده حق طلاق هم مال مرده مرد میتونه طلاق بده مرد میتونه رجوع کنه این حق را خدا داده به مرد لرجال علیهن درجه او والله عزیز هست در پایین قانون توانای حکیم در رعایت مساله توانا و دانا این قانون را وضع کرده هیچ خانمی حق شرا نداره حرف چرا نداره خدا حرف مرد را اثر داده و حرف زن را هیچ اثری زن میتونه مردش را طلاق بده یا رجوع کنه نه مرد میتونه هم طلاق بده هم رجوع کنه هم طلاق داده اثر گذاشته هر تو و الان میگه که من رجوع کردم خانم هرچی پر پر کنه نه رجوع رجوعه رجوع قولی میکند که من رجوع کردم یا رجوع عملی کنه رجوع عملی چیه به آغوش میگیره رجوع رجوع عملی باز اون طلاقی که رجوع دارد در ادعا مرد حق رجوع دارد او اطلاق و مرتان دو نوبت حالا زن ادعا میگذرانه نزدیک ادعش تمام بشه با یا ہے اللہ تعالی میگه اگر شما خاصی رجوع کنید انصاف به معروف کنید و اگر نخواست یا برای زنر دادن بیچاره یک شب رجوع کنو دیگه دو مرتبه طلاقی بده بیشاره رو دو مرتبه اده بگذارن نه اگر نگاه نگهداری کنید رجوع کنید در اده امساک و معروف کنید یا بگذاری بیشاره که ادهش میگذره باعث میشه وقتی که باعث ستون به حد رجوع نداری ها خب، زمان حد رجوع هست که زن راضی بشه تو را بگیره و تو راضی باشی او راضی بشه معنی مجددی حضرت تو بکنه امام مسجد را بخواند خطبه مجددی بخانه دو مرتبه میتونه طلاق رجعی اجازه و قاضی و مهری نمیخواد باید اگر همین زن را یک طلاق توی عده حق رجوع دارد این رجوع نکرد زن سه پیدا شد ذات حزب بود ادهش گذشت حالا میشود این زن بایل بعد از چهار پنج ماه حالا میخواد دو مرتبه رجوع کنه بعد زن بایله زن بایل معنی اینه که بعد از عده میتونه شوهر دیگر نکاح کنه و هم میتونه همین مرد بعد از گذشت عده حق رجوعش که نیست اون زن را راضی بکنه الا تو هم رفت شوهر خوب گیر ناوردی من هم زن خوبی گیر آوردم، زنی که من گرفتن دردی هیچی نمیکنه میخواهی که ازدواج کنی اگر زن راضی شد با عقد جدید با مهر جدید با ایجاب و قبول جدید میتواند باعله بعد از گذشت عده باعل میشه یا یا طلاق به صورت ایلا باشد هم باعله یا طلاق با کلمات کنایی باشد هم با این در ادعا شوهر میتونه رجوع کنه با عقد جدید طلاق با این داده با کلمات کنایی در ادعا با عقد جدید هم میتونه نکاح کنه بعد از ادعا با عقد جدید میتونه نکاح کنه بعضی کلمات کلمات کلمات طلاق باین میاد کنایی زن را میگه به طور مثال تو مادر و خواهری و نیت می کند طلاق این زن طلاق باین میشه چی میشه؟ طلاق باین یک مرتبه کلمه را بود در عده هم میتونه رجوع کنه با عقد جدید و ایجاب و قبول جدید و رضایت زن و خب بعد از طلاق کراچی دو تا هستن یا انصاف کنه به معروف تو ادعا یا ویل کنه به احسان یعنی تو ادعا رجوع نکنه تا با گذشت که ادعا جدا بشه حرام نیست برای شما که بگیری از آن که دارید بین زنان چیزی خود شما نمیخواهد که این زر را نگهداری کنید مهری دادید یا مهرش بگردن شمایه بیدید و بیچاره را سلام شما نمیخواهید زن را نگهداری کنید بیچاره را شروع میکنی به طبیعت و آزاد میزنی میکوبی تا اینکه او از حق خودش منطرف بشه و شما خدا میگین کار را نکنید لا خودو نگیرید از اون زنان حلال نیست برای شما که بگیرید از آنچه بین زنان دادید مهر و نفقه چیزی را ها زن ناشده زن با شما نمیخواد زندگی کنه ثروت شما را گرفته ده میلیون مهر گرفته یا به اصطلاح بلوچه لب گرفته لب که همیشه چیز مرفیه ده میلیون مهر گرفته و الان میگه من پولدارتری را یا دیوارتری را از نظر پوست میخواهم همین قادم در میلیون شما را هم زیر بزنه او خب بره یک دیواته ای را بگیره و کش خود ناشده شما میگی نه طلاق زمانی که پولکای ما را بگیر اینه میگن در شریعت خول زنی آمد شوهری را گذاشت رفت شوهری دیگر نکاح کرد بیچه مدیریت اون شوهر اول بهتره این شوهر دیگه گفت خیلی نداره ما ودت تو الا که خود به تصحابی در معذر رسول الله همینطور شکایت کرد حالا اینطوری نبود لیکن حتما مدیریت اولی را بهتر تشکیل داده بود اینطور پیغمبر با میخوای برگردی گفت ها امختمون این از این خود را بگیرش از خانی برگرده به همون اول و پیغمبر امکان ندارد باید اصل تو را و اصل او را بچشه و اون باقی که به داده مارون هم پس را بیشتر می میکنی تو الان مثل خل هست زن خودش نمیخواد با شوهر بشینه حالا خاطره که هر چی گرفته شوهر پس بده اللہ تعالی میگه بله جایزه شوهر پول خود را پس بگیره و مهر او را با طلاق بده اینطور جایز نیست که بگه اون زن خواهد با این بشینه داده ده میلیون میگه باید خان ده میلیون اینجا بگذاری تا طلاق بده خدا میگه نه زیاده روی نکن هم استفاده را دو کشیدی بیچاره را و هم پولی که دادی بگیر این اضافه از پول گرفتن مکروه است اندازه ای که داده بگیره جایزه و اون هم زن حاضره که ده میلیون پس بده و جان خود را از این جدا کنه حالا یک پانزده میلیونی در مشتری پیدا کرده سود میکنه ده میلیون اینجا میده پنج میلیون هم باید تو جیبش میمانه و به مراد به اصطلاح خودش و به تصور خودش و به خیال خودش دون هم میرسه که میخواه نسید خان هلال نیست برای شما مردان که بگیری زانشی ها داده ای اگه تو آزار کنید و بگیری میخوای طلاق بدی طلاق بدی حق و شم بگیری ها الا یخافا اگر خوف دارد زن و مرد که اقامه نمیکنه حدود خدا را یعنی زن با این شوهر راضی نیست که زندگی کنه اینه حدود خدا را تو پس اگر ای حقا شما احساس کردید که این زن و مرد با هم حقوق را راحت نمی زن نمیتونه با این مرد زندگی کنه یا مرد نمیتونه زندگی کنه به خاطری که این زن مثلا می دارد نمیشه زندگی اگر شما احساس کردید ای حاکمان که لا یقیما حدود الله این زن و مرد حدود خدا را نمیتونن رعایت کنند تو گناهی نه بر زن است و نه بر مرد در آن مالی که زن پدیه بدهد آن مال را بر مرد گرفتن آن مال که داده مهد یا به حیثیت دیگر بر مردم گناه نیست که مالها را بردارد و بر زن هم گناه نیست که مالها را پس بده فدیه بکنه نیست گناهی در گرفتن مال و دادن آن مرد میگیره زن میدهد به شرطی که از مهریه پرداخت شده بیشتر نباشند ده میلیون داده میگه باید پانزده میلیون بده طلاقش میده خب این پنج میلیون مکروه تحریمی اندازه ای که خرج کرده بگیره جایزه طلا داده پول داده اونها را بگیره زن بدهدن طلا و پولها را که مرد داده برای زن هم گناهی نیست که میدهد و برای مرد هم گناهی نیست که برمیداره گناهی نیست این را میگه خول در اصطلاح کتب فقهی اینها حدود الهی هستند تجاوز نکنید از قوانین الهی و هر کس تجاوز میکند از حدود و مقررات الهی فاولای که هم الظالمون اینها ظالمند خب اگر مرد طلاق سوم را داد دو طلاق داد رجوع کرد خشم کرد و طلاق سوم را داد یا سه طلاق را پشت سر هم داد در یک مجلس پس این زنش مغلظه دیگر مرد نه حق رجوع را در عده دارد نه بعد از عده نه با عقد جدید دیگه این زن از این قد شده که طلاق شده مغلطه میشه و این مرد با اون زن نه حق رجوع دارد نه حق نکاح جدید نه در عده و نه بعد از عده ها یک صورتی هست که این زن مطلقه عده بگذراند بره شوهری دیگر نکاح کنه و اون شوهر از اصل او استفاده کنه و او از اصل شوهر مدددن اگر شوهر ثانی طلاق داد برای این شوهر اول جایز میشه که نکاح فان طلقها در طلاق داد سوم مرتبه هلال نیست این زن برای این مرد هیچ عنوان نه در عده نه بعد از عده بعد از طلاق سوم حتی این زن بره نکاحی بکند تن که جن غیره او نکاح را به زن مطرد کرد بخاطر اینکه بعد از زن بیوه گویا حق نکاح خود را خود دارد و زبان خودش دارد حتی نکاح کند و حتی بعضی مردم منعی کردن نکاح اشاره است که او شوهر ثانی با او نزدیکی کنید تنکه را تو تعمانه کردن شوهر دیگر را و آن شوهر حتما باید از اصل و استفاده تنها به نکاح حلال نمیشه زن مطلقه مغلظه بره فقط شوهری و نکاح کنه ایجاب و قبول کنه تنها بی ایجاب و قبول که در حقیقت نکاح همین میگن او حلال نمیشه برای شوهر اول باید شوهر ثانی اصل او را و او اصل دیگر به تعبیر حدیث بمکن بازو سنت اللہ کہا اگر طلاقش کا شوہر ثانی تو گناہ نیت بر سر این شوهر اول که طلاق داده مغلظه و برسان که رجوع کنن و مرتبه دوم نکاح کنن اگر گمان کردن که حدود الهی را رعایت کنن تا سے زن فکر کرد که خوب این شوهر شوهر خوبی نبود من خود را دین گرفتم رفتید دید نبا اون جایی که من سر خوبی کردن هیچ چیزی نیست خود را گرفت و برای شوهر اول که بیچاره از اول مشتریش بود در صورت خل یا طلاق داده بود در سر خشم و ناراحتی اگر حدود الهی را میخوان رعایت کنن خدا ترغیب میده که رجوع به خاطر اجرای حدود باشه و تلک حدود الله باز اینها قوانین الهی بیان میکند اینها را برای قوم که میدانند مستفید من الاحکام عالم هست و خب بعد الله تعالی نعی از لب احکام میکند زنی را که شما طلاق دادی یا رجوع به خوبی کنید یا بگذارید ببینید گاهی مردم طلاق میدن عده نگذشته رجوع میکنن باز طلاق میدن عده نگذشته رجوع میکنن پس این بیچاره زن را در سه عده حلاف میکنن خدا میگه ببینه قانون من نقص نکنه رجوع برای طلاق مجدد نکنه وقتی شما طلاق دادی زنان را و اون زنان رسیدن به اجل خود یعنی به انقطاع و نزدیک اینجا به قرب اجل مانه پس یا امساک کنید به خوبی یا ولشون کنید به خوبی انفاق به خوبی اینه که دو مرتبه رجوع کردی زن شما را نگهداریش کنید شما از اول دیدید طبیعت و را اخلاق و را امساک کنید و به خوبی نگهداری کنید یا رجوع نکنید ولشون کنید به خوبی موافق قانون شدید. لیکن بند نکنید رجوع نکنید آن زنان را برای ضرر دادن نتیجه اینه شما متجاوز دادید لسات و برای تو بسید بسر ایک اقتلاق داده ادش مخاط تمام بشه و باین بشه شما رجوع میدید بعد این اطلاق میدید دو مرتبه این بیچاره ای زمین بزنن نزدیک که جدا بشه شما رجوع میکنید خب این دیگه تجاوزه بجای یک عده باشه که عده برای شما بگذارن این کارا نکنید طلاق هم باید در اسلام طلاق رجعی باشد یک طلاق بگذارن حیث بشه طور دیگر آمد حالا رجوع کنن هم خوبه نکنن بگذارن طلاق سه طلاق در یک مجلس طلاق بدعت یک طلاق بعد ادعا یا رجوع کنه یا مقدارم تا خوب درجه چند خب آیه طلاق جدا شد هم به نفع زنه هم به مرد مرده اگر بعد از مدتی خاص رجوع کنن حق رجوع دارن با رضایت طرفه دو طلاق رجی دادن هم بی ادر رجوع نکرده ادر گذشت زن مایل میشه جدا میشه حق نکاح در جای دیگر هم داره این مرد اگر خواست نکاح کنه زن را راضی میکنه زن هم راضی میشه مرد هم راضی میشه نکاح برقرار میشه راه بسته نیست به هر حال طلاق رجی ولی متاسفانه امروز همه طلاق بدتی میدن سه طلاق را ردید میکنه مرد مردا گلوش خشکه این قاضی اون قاضی حضرت عبدالله بن عباس فرمود که طلاق میدید بدعتی او گویا بعد میں یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس ابن عباس چکار کی سلام نمی دادی راه برای تو بود ابن عباس هم میتونست برای تو کاری کنه الان که سه تا طلاق دادید و آمدید پیش این مفتی و آن مفتی و گلو خشک و چرا خلاف میشه اگر خواستی زنکه را تنبیه کنید یه طلاق بسش کنید ستا طلاق یک جا این درست نیست اگرچه احراق علماء همه قائلند که طلاق در یک محل واقع میشه اگر کسی بیده ومن یفعل ذلك کسی این ضرر را و تجاوز را بکند او بر خودش ظلم کرده در آخرت و اللہ تعالی میگه لا تتخذوا آیات الله هزوا شما آیات الهی را مسخره نکنید از این قوانین الهی سو استفاده نکنید به وقت باشن اگر خواستید عمل کنید و اگر نه نه اونطور نیست پابند قوانین الهی باشید وذکروا نعمت الله علیکم نعمت الهی را که بر شما ازانی داشته خوب یاد کنید و آن دستوراتی را که نازل کرده بر شما در کتاب خوب اینا را یاد کنید مقررات الهی را والحکمه یاد کنید نعمت های الهی را شما را حاکم کرده اختیار طلاق را اختیار رجوع را الله حاکمیت را به تو داده ای این آقایی که خدا به تو داده از این آقایی استفاده نکن سه طلاق سے رجوع سے ظلم یک طلاق دادی که رجوع کردی نگهداری کن دیدن اراده تا نگاه کن تا دیگه قوم امروز نیازمندم رجوع می کنم دو ماه جدا بودم غریزه فشار آورده امروز رجوع می کنم فردا دو مرتبه یک طلاق دیگرش میدم یا دو ماه دیگه یک طلاق میدم اون بیچاره را خلاف میکنی زور نکن این نعمت خدا بوده من تو را حاکم کردم حق طلاق و نکاح را حق طلاق را و حق رسول من به تو این نعمت الهی نے یاد کن و یاد کن ما انزل الله علیکم من الكتاب و خدا شما را نصیحت میکنه بین این چیزها بترسید از خدا عمل کنی و بدانی که ان الله بكل شیء علیم الله تعالی به هر چه دانا است من جمله شما چه عملی میکنید آیا از این اجازه الهی سوء استفاده میکنی یا نه حدود الهی را رعایت میکنی همان که طلاق بهش رسید از نظر مهریه مهرش تعیین شده و طلاق رسیده یا نه اگر مهرش تعیین نشده ایجاب و قبول شده مهر تعیین نشده تو شما طلاق دادی یک دست لباس واجبه کی مطابق طاقت خود اگر طاقت متر سی ہزار تومنی داری تو سی هزاری بھی سی داری تو سی هزاری بھی مطابق طاقت یک دست لباس داد اللہ ان زنی کی طلاق رسیده غیر مدخول بها هست و مهرش تعیین نشد زنی کی طلاق گرفته طلاق طلاق شده سالان، از دو حالت خالی معرفت آئی از دو حالت خالی نیست که مدخول به هست غیر مدخول به اگر مدخول به تو کل محرم غیر مدخول به ها هست معرفت آئی نصف محرم قرآن از این مشاهد همین چیز میگه وقت زنان را طلاق دادی اگر شما زنان را طلاق دادی تو بس این زنان رسیدن به تاریخ خودشان عده گذشت اینجا اجل و نه این مسئله که من دارم میگم پشت سفر این سفر فقط اینه که زن عدهش گذشته گوش کنید گاه گاه این بعض اینقدر ظالم میشن زن عده را گذرانیده هر کسی که میخواهد بره شوهر بگیره شوهر را زدا تهدید میکنن و زن را زدا تهدید میکنن اگر که شوهری گرفتی پدر تا درد تو چه کار هستی تو طلاق دادی بیچاره را ایک که تو بوده گذرانی ده حالا اگر کسی شتمه می کند برای او قاسدی می کند هم جلوگیری می کند خود زن قصریبه توانایی داره، سختی بیش می کند شو باید همینطور بدون شوهر بمانی تو چه هستی این کار می کردن عرب ها این کار می کردن زن من بودی نه حق نداری کسی را بگیری او بیچاره را تحبیب پدرش تهدید برادرش تهدید هستم که حکمه میکنن تهدیده این زن من طلاق داده، کسی حق نداره بگیره و میگه ظالم این کار را چرا نمیکنی او حق تو عده بوده گذرانیده پس اینجا مراد از اجل هنه انقطاع عده وقتی شما زنان را طلاق دادی و اون زنان رسیده به تاریخ خودشان شما مانع نباشید این زنان را از نکاح کردن از واقع صدا طلاق و خب گاگای پدرها نمیگذارن دختر طلاق گرفته عده گذرانیده یا بیوه هست طلاق گرفته عدهش گذشته طلاق طلاق رجی بوده یا طلاق طلاق باین بوده حالا این زن طلاق رجی عده گذشته باین شده یا طلاق باین بوده الان زن و مرد میخوان رجوع کنن پدر و برادر عموما یا طلاق رجی باین بوده یا اول باینه حق رجوع دارن پدر و برادر نمیدو دارن که این زن با شوهر ازدواج بکنه این بسیار ظالمانه رخ داده یا اینکه این زن مغلطه بوده رفته شوهری دیگر گرفته اون شوهر طلاقش داده مجددا میخواد با شوهر اول نکاح کنه پدر و مادر جلو گیری نمیگذاره یه برای ما شرمندگی تو اول طلاق داد حالا دو مرتبه برای تو رجوع میکنه عموما میگذاره نمیگذاره پدران برادران این زن ذره نمیگذارن طلاقش باین حق رجوع دارن یا طلاق مغلظه بوده او شوهری گره گرفته طلاق شده حالا شوهر اول میخواد نکار کنن خب عموما نمیگذارن راضی نمیشن الله تعالی میگه نه حق مانیت نداری سر میخواه شوهرش بگیره برایش جایز خدا جایز کرده قرآن حتی این نمیگه که این زن با او شوهر طلاق باید بوده رابطه داشته بین زن و این مرد ارتباط بوده شما معنی میشید ذرت امید شوهر رابطه برقراره آشنایی هست لباس یک دیگر بوده اند و اگر شما جلوگیری میکنید نعوذ بالله این زنه روی خود را سیاه مردکان روی خود را سیاه ارتباط برقرار بوده هیچ معنی نداره بگذارید تان ان زنکا مایلن شوهره مطلقه با این را یا مغلظه را و راه درست شده این نکاح کرده بگیره ورنه شما مانعت میتونید زنکه میره برقرار میشه رسوا میشه در دنیا الله تعالی چیزی زیبا بیان داره مانع نباش این زنان نکاح کردن ازواج هنه وقتی اینها راضی خصوصا بیوه زن بیوه وقتی میخواد شوهری را نکاح کند اولیا ممانعت میکنه اللہ تعالی میگه این دیگه کاربر زنشه بیوه را دیده و تجربه کاره میره اونه که میخواد با وصل میشه شما را نمیپرسه پرده روسیه میشه یا از راه مشروع میره نکاح میکنن میره دفتر ازواج مادن و مردی با هم میخوانی که زن ارزش سیده موقت و هیچ در تهران هم هر جا بری زن و مرد خود را نکاح میکنن دفتر چه ازواج صادر میکنن با شما شرمنده بپزدن آنو چرا نبوده چیزی هم بدبخت میشید رسوا میشید پس بهتره که بگید داری معنی نشید وقتی خوشنودن شما راضی بین خودتان کفن چیزی نیست ها اگر زن میره کسی را میخواهد بگیره که با او برابر نیست برای پدر برای برادر صاحب ننگه برای یک انسان بی شرافتی را نکاح کنه که اذا ترازو بینهم بالمعروف شما خوشنود باشید دن آماده بگیره شوهر آماده بگیره شما هم با هم همسر و همریشی همه بلوچا همسر و همریشی بگیره بگذاری ذالک این که شما مانه نباشید به این مسائل خدا نصیحت کرده می شود به این مسائل نصیحت کرده می شود کسانی که از شما ایمان به خدا روز آخر دارد ظالکم این نکاح مجدد با امون شوهری که طلاق داده یا جای دیگر از تا لکم خیلی پاکیزه از. برای شما سخن پاکیزه از از نظر عمل از نظر من خب، این برای شما بهتره هم پاکیزتره هم بهتره اون بیوه میخواهد بگیره شما نمیگذاره این رب آمد میکنه هم سایه میگه بابا این همون شوهر طلاق داده را بازار رب آمد نکیش کرد دو تا غریزه بجوش میاد عمل روسیه را انجام میده خب بهتره که نکاح کنن بسیاری موارد پیدا شده ما خود ما متوازیم که داشتن بیوه نکاح کنه بیوه با همون شوهر فرات کرده و رفته اون خب رسوا شد حالا شوهره میکشید رسوایی زنه میکشید رسوایی نامی آمد خب اللہ تعالی میگه اصالکم و اطهر از نظر سخن هم برای شما پاکیزه تره و از نظر عمل هم برای شما تفارت مرد که با که رابطه داشته سالها زن و مرد بودن بچه در میان آنها بچه هم دارن مرد که بهانه دیدن بچه میاد از مادرش هم استفاده میکنه خب بدنام میشی بگذارید خدا میگه نکاح کنن والله یعلم انتم لا تعلمون الله میدانه شما نمیدانی زن بیوا، تمایل داره شوهر طلاق دهنده خود را که از نظر شرعی مانع نیست باینه طلاق باینه خدا می میداند بهتره شما گذاری زن بدرو کنه برادر گذاره، همیشه با خانمش جفته خار خب، میگه تو با خانم همیشه جفتی من گذاری با پدر بچه هم برم جفت بشن رو را سیاه میکنه یا از راه ناجاید یا از راه جاید خب این برادر هم همیشه خجل بیشتر پدرش همیشه خجل خب عقد بکنه خجلی ندار همه تو راضی ملاها هم جاید کردن برای دو طرف خوبه از خیر از راه هیچ کاری هم نکنه مردم تهمت میزنه نمیزنه مرد که رفت آمد داره تهمت میزنم خب، از سقی نشد زبان مردمش من نمیتونی خب ایجاب و قبول بشه نکاح بشه حالا رفت و آمد نسلید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين